se nos otra σας παιδιά, φίλοι και φίλες, όπου και αν είσαστε, φαντάζομαι ότι θα είσαστε μαστρωμένοι από την απάντια που πάρατε χθες, αλλά επίσης φαντάζομαι ότι δεν είχατε την υπομονή να δείτε, να δείτε αυτές τις γελιότητες. Αν δεν αφορούν την οικογένεια και τα μηνύματά σας γνωστή Because we're to see church Thank you. that's what we do. συνήθρε και πέσαν στην και το πέρασε Thank you. Gracias. actually got el la της Λαός. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και επειδή δεν έχουμε να τελειώνουμε μαζί μαζαρική επιχείρηση, επειδή είμαστε από και φοροδιαφυγούς μας, μας μοιράζεται, μας να μπούμε να relationships people So what up is Passing for the prayer that Thank you. του Κούρδου. Προσέξτε το Βαγγέλη Βυσούλα. η Τουρκία σύσσωμοι κάτω από τον Κούρδο να κάνει γενοκτονία εναντίον τον Τούρκων. Έχει ξεφύγει η κατάσταση του Αφρίλου στην Τουρκία. Με την Τουρκία να πούμε είναι φοιτήρια που σιγοκαίει και λες, δεν έχουμε να